te cuenten lo que pasa. Amata tu televista eta irratia. Amata tu televista eta piztu irratia. ¡Enrico Males! nuestros derechos laborales y sociales, 30 de mayo, huelga general. Gure lana eta eskubide sozialen alde, maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. En defensa de los derechos laborales y sociales, murrizketarik ez, 30 de mayo, huelga general. Maiatzaren hogeita marrean, greba orokorra. El 30 de mayo, huelga general por el empleo digno y los derechos sociales. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra, landuñaren eta eskubide sozialen alde. Sala la calle, movilízate, reclama tus derechos, 30 de mayo, huelga general. Kalera atera, mobilizatu eta egin aldarria zure eskubiden alde. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. por nuestros derechos laborales y sociales 30 de mayo, huelga general. Gurelana lana eta eskubide sozialen alde, maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. En defensa de los derechos laborales y sociales, murrizketarik ez, 30 de mayo, huelga general, maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra. El 30 de mayo, huelga general por el empleo digno y los derechos sociales. Maiatzaren hogeta marrean, greba orokorra, landuinaren eta eskubide sozialen alde. Sala la calle, movilízate, reclama tus derechos. Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon. Hemen eh, bueno, nire ondoan super eh, Superiker. Kaixo. Eta justu aurrean botoietan hor i, ematen du, baina ez da nobatua, uh, eh? Zailduta etorri zaigu gure arkaitza teknikare aparta du. Bai, bai, mundiala da, eta hor dago arkaitze eh, kaixo eta guztioi, nola zetz, e, ba, ongi etorri irratza jora, ez? Bai, eta, bueno, ba, entzune eh, alizandu zuenez greba ere izpide izango dugu, ahotz eh, ezagunek horren berri hemen baitigu. Mhm. Eta tira, ba, gaurko irratxa joan, gure ustea palean interesgarra izango da, greba, hainbat kontu, seksualitatea eta gazteria, zerote da hori, zerotea seksualitatea, eta ba, espero dugu, ba, zuen izatea, gu hemen, zerunik, primeran pasatuko dugu, eta? Bai, <laughs> hori, fijo, fijo. chicken, chicken, boom. Kolore guztietako informazioa. Tira, ba, lehenik beti bezala barakaldu helduko diogu, eta badugu lehenbiziko albiste bat, pixka bat, mm, ez dakit nola esan, baina kolokan udaltzangoaren eh, irudia eta udaltzainen eh, papera pixka bat eh, egin eginduena, ez da? Eta izan ere, Barakaldoko udaltzaingoaren poliziatzeko gertaren inguruan galdetu du EH Bildu alderdiak. Orain dela hilabete naikotzo, urtarriaren amarrean hain zuzen ere, gertaera bitxi bat jaso zen e, komisaldegian. Itxuraz, eh, arma manipulatzen ari zen eh, polizia batek tiro egin zuen armarekin. Ez dakigu oarkabean izan zen, konturatu gabe ez ustean, baina tiro aztarna orman hiltzatua gelditu zen. Eta berandu jakin e, eh, ali izan badu ere, EH Bilduk ba, horren ba, zalantza eta keska agertu dio udalari. Bai, eta gero beste aldetik e, beste historia ez dakit, bitzia, ez? Eh, ze, <laughs> esan aldugu. Zaila da kalifikatzea, bai. Bai, ze e, badau ba, uldaltzaingo batek e, ze, erabiltzen duena kotxea e, a ber, eh, esan nahi dut, eh, eh kotxe... No, es, eh, oficiala. Oficiala edo alakoa... Eh, lanbideko autoa. Ez dira, ba, sekretak eta hori mm. eramateko. Bueno, bai, ba, baina, lanera korea ditzen. Kamuflados, dira. Kotxe, kamufladuak, ba, eh, azte buruetan, ba, erabiltzen zuen, Udeltzaingo honek, eh, bere historiak egiteko. Bai, kontu pertsonalak eta gainera justu, justu, ez du guk asmatu, udaltzen hori izan da, ba, armak oarkabean tiro egin ziona. Oi. Ai, kasualitatea eta EH Bilduk udari galdetu eta bakizue zer antzun duen udalak edo beto izan da alkate jaunak, ba, ideia sipitzik ere ez zeukala. Ah, ba. Bai, bai, eta gainera... Hoi ba. gertatu, noiz, nola? Ze, <laughs> hemen barakaldon? <laughs> ba, ez dakit, nik ez naiz eh, barakaldoko alkatea orain, eh? Da, bai, con kontua, kontua. Javier Montero, CNT, la huelga general es un paso más hacia la toma de conciencia de la capacidad transformadora que tiene la clase trabajadora cuando se organiza y lucha. A menos de un mes para la huelga general del 30 de mayo, desde Eric Lore vamos a entrevistar a diferentes agentes sociales del pueblo que han convocado este día de lucha. Y aquí, pues tenéis un audio de Javier Montero que os explica su, su porqué de esta huelga. Bueno, me resulta un poco difícil hablar en nombre de toda la militancia en la CNT. Dentro de la CNT existe una pluralidad y una diversidad de opiniones, pero creo que en general vemos claro la necesidad de confrontar el sistema en la calle y en las empresas. Esta necesidad de tumbar el sistema capitalista nos empuja a plantear alternativas, buscando también mejoras sociales y laborales en el día a día, pero creemos que siguen siendo válidas alternativas que hemos presentado en el pasado, como la reducción de la jornada laboral, la supresión de contrato en formación y prácticas, eh, la cobertura digna para desempleados, por poner unos ejemplos. E, eh, berriotxoak enen gizarte laguntzen informazio bulegoa e inda. e, berriotxoak deneok ezagutzen du, eh, zertan da bilen, ez da, gizarte laguntzen inguruko, eta batez ere, bueno, basterketa sozialaren inguruko gaietan aditua den talde honek, ba, dierazi du, bere bulegoa, hau da, gizarte laguntzei buruzko informazioa zabaltzen den bulego hori, kolapsatu dela, aurten e, familia askok horren gaineko ba, eskakizunak eta argibideak eskatu dizkio e, berriotxoaki, eta ba, kolapsatu egin da, eta segituan berriro, ba, bueno, haiekin egon e, izan gara, eta haiek eh, hobeto jakinaraziko digute zertan izan den eh, ba, kolapso honen eh, zergatia, arrazoia eta zenolako ba, datu eta zenbakiak dauden e, gure herrian basterketa eta prekaritatearen inguruan. Todos los lunes abre sus puertas abre sus puertas la Oficina de Información sobre Prestaciones Sociales que lleva ofreciendo la plataforma Berriochoac desde hace 16 años. A lo largo de este curso se han agravado las condiciones socioeconómicas de las familias de nuestro municipio. En un año el número de personas en paro ha aumentado 860 hasta más de las 10.000. Además, también se ha incrementado el número de personas con empleos en precario. En la actualidad, 21.500. Esta situación de emergencia social ha provocado que nuestro recurso sobre las prestaciones sociales se vea desbordado por la demanda de información por parte de los vecinos y vecinas de la localidad y del conjunto de Esquerraldea. En lo que llevamos de curso han utilizado los servicios de este punto de información 718 familias, 378 de forma presencial, 259 por vía telefónica y 81 han realizado sus consultas a través de Internet. En el cómputo global, cabe destacar que el 61% de las consultas fueron realizadas por mujeres. El perfil socioeconómico de las 718 familias vienen a ser personas en paro en el último año, 215, un 30%. Personas desempleadas de larga duración, 191, un 26,5% de las consultas. Pensionistas, 165, un 23%. Y personas con un empleo precario, 147, algo más de un 20% de las solicitudes de información. Por otro lado, cabe destacar que la solicitud de información giraba en un, 33% sobre las ayudas económicas municipales y la problemática relacionada con el impago de alquileres e hipotecas. Un 41% en torno a las malas prácticas de la ANVIDE relacionadas con el incumplimiento de la normativa que rige el acceso a las prestaciones sociales, gestionadas a través del Servicio Vasco de Empleo y el 26% de las familias atendidas solicitan información una vez agotados los subsidios de desempleo. Estas situaciones se producen cuando el equipo de gobierno del consistorio Fabril ha decidido reducir para este año en un 33% el presupuesto para las ayudas económicas municipales, a la par que endurece y disminuye la cuantía de las ayudas para el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual. Queremos recordar que la forma de contactar con nuestra oficina virtual es a través del correo electrónico berriechea.org, 50org mediante el teléfono móvil 650-254-667 y la forma más directa sería acercarse a esta oficina. Estamos todos los lunes de 11 a 1 en la calle 22 de enero, número 3 del barrio de San Vicente, aquí en Baracaldo. Ba, hor daude datuak eta ikaragarria, ez? E, murrizketak bai, ba, herriko e, pertsoneintzako, baina haientzako e, murrizketak, e, dino haientzako e, udaletzeko zinegotzi eta eta bar eta kargos de konfianza alakoak, bai. ez? Ba, haientzako murrizketak ez daude ez, ariak mugitzen dituzten horiek, ez da, korapilloa askatu, ez dute askatu nahi, beraz, e, besteo gainerakok pairatu beharko dugu haien e, kudaketa askasa, hori, horakoa da. Bai, ea da. Decenas de baracaldarras deciden dejar de pagar la factura del agua al no tener garantías de consumir un agua segura numerosas entidades vecinales y sociales de Baracaldo han exigido ante el Consorcio de Aguas la inmediata desconexión del pantano de Oyola, ante el peligro de que vuelvan a aparecer restos de lindano en el agua que llega a nuestros hogares. De la misma manera, han hecho entrega de las primeras cartas a esta administración, donde comunican la detención, la detención de los recibos del agua, ya que no estamos o no están dispuestos a pagar un agua contaminada que pone en peligro la salud de la población. Por todo ello, han solicitado a la ciudadanía que tome una actitud sumisa y no pague el recibo del agua hasta que no se garantice que el pantano esté limpio y libre de elementos contaminantes. Actitud insumisa, si no, al final nos liamos. Sí, sí. <laughs> actitud insumisa. Por ello, hacen un llamamiento a la insumisión y a no pagar el recibo del agua hasta que se desconecten nuestros grifos del pantano de Oyola contaminado con lindano, que se nos garantice que, que, no se pone en riesgo nuestra salud y la de nuestros hijos, hijas y familiares, que el agua de nuestros grifos tenga todas las garantías y cumpla todas las normativas comunitarias, y que se eliminen los focos contaminantes y se limpien los sedimentos del pantano. Algo muy lógico, pero parece ser que en Baracaldo pues, pedir un agua de calidad sea algo descabellado, ¿no? <laughs> Estamos locos. Estamos locos. Agua y lindanes. ¿Por qué Vamos a aguas y lindanes? Mucho <laughs> mejor. Tiene saborcillo. claro, claro que sí. La leche. Es que estamos zumbados pidiendo agua de, calidad. Si es que, ya te digo, a veces el lindano nos vuelve un poco majaretas. Sí, sí. Ya sé por qué veo por la noche con vista <laughs> fluorescente. sí, sí. Aquí no gastamos poco en luz. Eso fijo. Eso sí. Eh da lo que nos dice eh, lo que nos dicen y nos recomiendan es que demos una orden en la oficina bancaria para que devuelvan el recibo del agua para cuando éste llegue y si no pues bueno eh, podéis pasaros por Ecobaraca calle San Juan 10 bajo detrás del ayuntamiento para informaros y rellenar vuestra queja que tramitarán ante el, ante el consorcio y de esa manera pues bueno Mori es... Ba, lehen adierazi bezala, grebarin inguruan bat elkarrizketa ondo ditugu herri koloren, ba, lehen e, bueno, entzune ezin izan dugun elkarrizketa zenetekoa webgunean daukazue ikusgai eta erakurgai eta baita entzungai ere, eta Andere Zeiza, Barakaldoko Gazta Samadako kideari ere, elkarrizketa bat egin dio gure kideak, arkaitzek, hain zuzen ere, eta Anderren esanetan gazteria iraultza pistoko duen txinparta izan beharko da eh zentzu horretan, ba, bueno, ba, elkarrizketa oso osatua eta oso interesgarria daukagu webgunean, eta orain eh, audio horren eh, pasarte txiki bat entzuengo dugu. Historian zehar demostratu egin du e, aldaketen motore izan dela, ezta? Eta nire ustez gaur eguneko garaiak ez dira historian eman diren garaien oso ezberdinak, ezta? Hau da, gazteriak aldaketen motore, irautzaren e, sua izan behar da, ez? Pisten duen txinparta izan behar da. E, gazteria izan behar da, e, borroka ateratzen duen e, eragile indartzuena. Eta gerre baroko horronetan, nire ustez, jokatu behar duen rola e, nagusia izan behar da. Oda, gazteria hemen dagoela aldarrikatu behar du, eta gure eskubideak dauzkagula aldarrikatu behar dugu, ze azken finean e, ez dago kolokan e, helduen edo zaharren geroa, baizik eta gurea, jazteena guk e, art, e, dugun mundua da oraintze bertan eraikitzen dagoena, eta mundu horrengatik borrokatu egin behar gara. Eta Euskal Herriragoaz, bueno, naiz eta Euskal Herrian eh, egon, <laughs> baina aia bai. <laughs> Bai, bai orokorrogo bat. <laughs> Hori da. Garraio publiko duinaren aldeko desobedientzia kanpaina leioako kampusean. Ba, aurtengo ikasturtean eh, leioako kampuseko ikasleak garraio publiko duin baten aldeko borrokan ari da ari dira, barkatu, e, gaur egun unibertsitatera joateko bi aukera dauzkate kotxe propioa erabili edo autobusa, baina autobuserako txartelak oso garestiak dira eta bidaien baldintzak oso prekarioak dira. Ikasleak e, pilatuta joan behar dira, Eta horregatik eh, borrokan ari dira eta martzoan autobusen aurrean e, kalea mostu zuten eta garraio publikoa duina eskatzeko. Esan behar dugu, ze astelenean lau autobus bete zituzten ordaindu gabe, ondorio zerrektoreak eh, bueno, ba, gelditzeko agindu zien gidariei eta ertzantza deitu zuen. Eta gero ostegunean berriro bizkaibus bat okupatu zuten ba, kontu berberarekin. Eh, zera, ekimeneren eh, ondoren ikasleak errektorarekin elkartu ziren. Eta gaur egun pilota dau e, Bizkaiko foru aldundian, ba, gauzak e, eta esan dute ba, gauzak horrela ez zirela lortzen, erantzun e, zuen Bizkaiko foru aldundiak, baina hor pilota eta auskalo zer gertatuko den historia honekin, ezta? da? ba, oraingoan eh, eskualdean geratuko gara eta bueno, ba, gazteria baturik eskerraldea irautzeko motore lehenanderrek hori ere aipatu du eta tira, ba, maiatzaren lehenarekin batera, gazte batasunetik eraturritako eragile berri bat ezagutzeko aukera izan genuen. Eragile sozialek, ba, izan dezagun, ba, burutu zutela manifestazio jende txu bat e, eh, langilion eguna ospatze aldera, eta e, hainbat e, gaztek, gazte bloke moduan parte hartu zuten. Ba, eskerraldeko udalerritako gazte erakundera aldatzaileak sortzen ari diren eskerraldeko gazte komite jaren aurkezpena izan zen non eta San Pedro plazan. Egindako asamblea, asamblea publiko batean. Bertan, berrogei gazte inguruk hartu zuten parte, eta hiru ardatzen inguruan aritu ziren e, hitz eta pitz, ez da? E, bat, bueno, berez, igual, borroka nola antolatu eta bar, ez? Arratzaldean zehar, lekuan lekua ba, adostu zuten protesta ekimen desberdinak gauzatzea, Eta bueno, ba, badirudi eskaraldeko etorkizuna borrokatzoko pres dagoen herri mugimenduko saretze berri baten aurrean gaudela, ezta? Ta ba gazteak beti bezala aldaketaren aitzindari. Eta beste albiste entrevista a Isabel Tomás em, sobre las primeras jornadas Somos Lucha Obrera. Durante el mes de mayo, en el Centro Cultural Chirvilenea, que está situado en las antiguas oficinas de Altos Hornos de Vizcaya, en Sestao, están organizando las primeras jornadas sobre la lucha obrera en Esquerraldea con el nombre Somos Lucha Obrera. La iniciativa pretende recuperar testimonios directos por parte de trabajadores y familiares de las empresas más conocidas de Esquerra Aldea. Eh, además, eh, pretenden tocar temas actuales como el porqué de la huelga general del 30 de mayo o cómo afrontar la situación de desempleo actual charlas, mesas redondas, videoforums, exposiciones y demás podéis encontrar eh, este mes de mayo en el Centro Cultural Chirvilenea y la entrevista a Isabel Tomás pues la podéis escuchar en nuestra página web www.erricolore.org. imaginamos que también tendréis en la memoria que el pasado domingo hubo un homicidio en Algorta, después de una, trifulca entre varias personas. Y bastantes asociaciones que trabajan el tema de la xenofobia y del racismo han protestado porque parece ser que el tratamiento que se ha dado a ese suceso pues ha pecado un poco de racismo, un poco por decirlo de una manera suave, y han recordado que cuando, cuando acontecen estas catástrofes, ¿no? que ya es bastante con ser un homicidio, pues que no se debe incluir nunca el país de origen o la cultura de la persona que ha, que ha realizado presuntamente el delito, porque no es necesario para la comprensión global de la noticia. De la misma manera, tampoco deben potenciarse informaciones sensacionalistas y hay que evitar crear inútilmente conflictos y dramatizarlos, porque, como ya sabemos, una persona muera ya de por sí es un drama. ¿Para qué alimentar prejuicios que no ayudan a nada? Eta munduari so eginez, ba, gogorazi behar dugu eta aipatu behar dugu zoritzarrez, ba, Saharako preso bat hildela, baldintza duinen aldeko goze greban, ez aurreko aste azkenean, Mohamed Burin Saharako presoa hil zen goze baten ondorioz. Hogeita bi urte zituen eta diabetikoa zen. Apirilaren hogeita marrean, beste preso batzuekin batera, baldintza duinak esigitzeko goze greba hasi zuen. Gaizotasunaren ondorioz, grebaren kalteak bere kasuan handiagoak izan dira, eta borrokaren laugarren egunean berosasunak nadarmen egin zuen okerrera. Honi, gainera, gehitu behar diogu kartzelan tratu iraingarria izan zuela, eta zituela tratamendu, behar bezalako tratamendu eta sendabideak jasotzen. Eta horren guztiaren ondorioz, ba, azkenean, zoritzarrez eta malez, bizitza galdu zuen. Azken aldean, Marokoko errepresioa Saharren aurka ariagotu da eta gertutakoa horren erakuslegarbia garbia da. Eta ja bukatzeko kolaborazio bat daukagu eta aize beroaz eh, lontzeri esesko borobila, santurtziko eskuntza kalitatearen aldeko koordinadora eta zatitxo bat eh, irakurriko dizuegu eta bueno badakizu gure web e, orrian ba, irakurri alduzue hor dau zatitxoa E, maiatzaren amarrean pauso garrantzitsu bat emango da lonze lege berriaren onarpenean. Pauso berri bat gure, gure kurrikulumaren kontra gure kontra, erabaki demokratiko eta parte hartzaileen kontra, eskola inklusiboaren kontra, eta besteak beste eskola diktatorialaren alde, pentsamendu erreligiosoan estearen alde, eskuntza pribatu baten alde, berizketa goiztiarraren alde eta bar, eta bar. Dena den, gogoratu ezagun eh, egindako mobilizazioak direlata eta atzo estatuan arrakastatu zen greba horren ondoren e, BERT ministroak atzeratu duela lonze legearen onarpena. Gero, batzuek esango dute, herriaren indarrak ezin duela eragin aldaketarik. Eta eh, onaino albisteak, abestitxo bat eh, arkaitzek eh, jarriko digu, eta elkarrizketa. Que gizakia da, es una baño que agotada, que da, ya estaba que arrabobian badogaso, también buscar pasate so que yeye, ya estaba que arrabobian badogaso, también buscar pasate so que su pegira, resca palito y irakasten dizu etorkizuna Begira Egun eri zainata Bera zainduko digu geure bizitza Begira Egun militatea da Arazoak badira dago barrikadan Baitesatzen dut emakumea Iso labainar gau Kina baino gehiako da Vente pa aquí a charlar un poquito Pada bada virat nara bachirat nara bachirapan Vente pa aquí no me deje solito Pada bada virat nara batxira nara ba, Patira, ba, eh, orain geurean Ibai Fresnedo dugu, gaurko elkarrizketatua Ibai, eh, beste aldean zaude? Bai, komenten hau. Kaixo, guapo. Kaixo. Bai, eta, bueno, ba, irratxoiaren asieran eh, aipatu dizu egun moduan, ba, seksualitateaz jardungo gara, eta baita, bueno, ba, gazteria eta seksualitatearen arteko loktura, eta hori guztia, baina lehenik, ba, zure gaineko, bueno, ba, orkespen laburtxo bat egingo dugu. Ibai, e, eh, urtsintxan egiten duzu. Bai, hori da. Zehazki, zertan e, diar duzu bertan? Bueno, ba, hain dela posturta zen bizkaiko urtzintza eskolan eta hasi nintzen feminismo arloan, ba, bizkate eskuntza proiektua karrera eramaten, ba, bueno, eskidetza gaia, seksualitatea edo eta genero indarkeria prebenditzeko egitasmoak sortzen eta, eta burutzen. Mm Eta, bueno, ba, imaginatzen dute horri asker ez da, ba, aukera izan duzula, hainbat gazterekin, ba, aurrez aurre goteko, e, ba, haien iritziak eh, zein diren jakiteko, eta, bueno, ba, lanketa batzuk egin alizateko, ez da? Bai, hori da, bai. Uh Eta, bueno, ba, gian, eh, arira helduta ja da, lehenbiziko galdera bat, pixkat potoloa eta neko zabala, baina, bueno, mm, murriztu nahi duzu moduan, eta heldu gaiari nahi duzu <laughs> moduan. Eh, zure bai. ustez, e, gaurko gazteek, oroar, bai, oroar bak izaia dela, ez, orokortzea, baina zelan bizi dute sexualitatea? <clears throat> Bueno, ba, bizi, bizi egiten dute, hori argi daukagu, baina sartu beharko gineatek edo, zertu beharko genuke, ea bizi duten modu hori osasuntua da berez, ezta? Argi dago gazteek eh, eredu bat eh, hegemonikoa dela do normatiboa dela jarraitzen dutela, eta normatiboa zaten dudanean, esaten dut e, gizarte oso batek e, bultzatzen duen eredua jarretzen dutela. Eta, bueno, eredu hori e, alde batetik eta ipatu duan moduan feminismo arloan lan egiten duan enean, eredu hori oso oso matxista eta sistema patriarkalean errotuta dago eta horrek sortzen dituen desberdintasunak e, desorekak eta incluso bueno harremanetan euren arteko harreman sexualetan ematen diren e, gatazka hoiek ba ba, albidetzen duen sistema, ez, e, jarraitzen duten erabe egun. Orduan, mm bueno, ba, hori da errealitatea berez. E, gero, bai egia da, itzaropentzu daudela batzuk, ikerlalei batzuk, baina estadistikek gauza bat izan dute eta gero errealitateak beste gauza bat. Orduan, e, hor daukagu talka txiki bat, ezta? Mhm. Eta, eh, kaixo, Mario naiz, maki, bai. eta, eh, bueno, eh, argi garbi utxi duzu zea hor e, zean mm, matxista eta alako, ez? Ba, bizi dutela. E, baina Bueno, eh, agian gaur egun eh, esango dugu ba, hori da eh, hori da tzar, ez da baina galdera da, sesuaren inguruko ohiturak asko aldatu aldira? Aldatu, aldatu antxine, ez. Antxine, antxinekoak eta gaurkoak. Ja, bueno, nik uste dut, e, oraindik ere, naiz eta diskurtso aurrera koiekin e, bueno, aziak gara, baina e, oraindik ere haintzineko formatua jarraitzen dugula, ez? E, mhm. era bat, zartuta gaudela oraindik ere formatu horretan. E, honekin izan nahi dut, adibidez, bueno, argi geruta <clears throat> gero eta e, garela, modernoak edo inkluso, bueno, diskurtso ireki bate izan aldugula, baina horrek ez du esan nahi ekiditu egiten ditugula ba hori lehen jarrera ez osasuntzu hoiek ezta e, gaur egun gazteak bai azten diela e, lehenagotik e, adidez harreman sexualak edo bueno experimentazio sexual horretan baina, baina hori, e, formatu edo eredu zehatz bat jarraituz, ez? Eta eredu hori oraindik ere ez da aldatu, hori da ez aldatu. Eta aipatu dituzu jarrera ez osasuntxuak, e, eh, zein dira jarrera ez osasuntxu horiek? Bueno, ba, e, berez, sistemak sortzen dituen dezureka hoien ondorioz agertzen diren gatazkak edo gaizkulertua komunikazio falta edo, edo dena delakoa, ez? e, ez dira osasuntzuak, berez, askotan, bai da, e, jarrera batzu daudelako oso oinarritutak e, eh, violentzian inkluso, edo dezoreka hoietan, eta birproduzitu egiten dira, ba, bueno, ber, behin da berriro rol zehatz batzuk, eta, eta bueno, rol e, bermatu egiten dutena da sistema neoliberal hau ba, mantentzea, ez? Mm -hmm. bai jarretzen ditugula eredu batzuk, gero bestetik e, komunikabideek e, kriston esfortzu egiten dute bai interes politiko eta ekonomiko batzuk e, zertatzeko eta eta nerabea dira gaur egun interes politiko eta ekonomiko horiek oso modu errazean zurgatu egiten dituztenak, ez? Orduan hor e, dago arazo bat. Horregatik esaten dute e, zaharkituta dauden formatuak edo ereduak oraindik ere e, e, birproduzitu egiten ditugula naiz eta diskurtso aurrerako bat izan beste beste alde batetik, ezta? Mhm. Mhm. eta e, nolako aurre iritzirik e, dute sesuaren inguruan? Bueno, aurre iritzia baino e, asko dira beldurrak, hori egia da. E, gaur egun, adibidez, e, eh, seksualitatea ez bakarrik nire baekin, e, umeekin bebai, aurrekin bai, lantzen denean e, oso ikuspuntu, <clears throat> ez dakite, medikutik egiten da, edo lantzen da oso ikuspuntu biologizistatik, edo eta inkluso oso bueno, egiten dene interpretazioa edo inkluso lanketa eurekin e, prebentziotik edo prebentzio lanetatik abiatu egiten da. Orduan, e, e, umeekin ez da lantzen seksualitatea, arlo afektibo sexual hori bere osotasunean ez da lantzen, ez da lantzen eskuntza sisteman beran, kurrikulumean, eta esparru ez formaletan, ez informaletan, hau da, eskolatik kanpo ez ez da lantzen seksualitatea e, behar den moduan. Orduan, bai heltzen da momentu bat, non e, ume hoiek heltzen dinean e, nera bezarora, e, zalantza pioa dituzte, e, bueno, beldur pioa dituzte bebai, eta e, gurasoa jazia referenteak, eskola e, ez da referentea, eta orduan e, referenteak dira industria kulturalek sortzutako eredu edo referente horiek, orduan hor gabezi batzuk ematen dira, ez? E, azken finean, e, gabezi badago dago eskuntzan beran, eskuntza sisteman ez bakarri bezik, eta eskuntza komunitatean, orokorrean, eta gabezi horiek gero, islatu egiten dira nela bezaroan. Eta gertzen dienean, e, gabezi horiek, e, beldurroiek eta bar, e, nerabek egiten dutena da, birproduzitu berri hori, industria kultural loiek e, e, bilaritako mesua. Orduan, ez da maten modu zuzen batean eskuntza afektibo sexual integral eta eta garitatezko bat. Ba, baitu, aipatu duzu ez besteak beste, arlo, bueno, ez, ez zuzenean, baina bai harka, e, arlo emozionala edo bastertu egiten dela, ez, ez dela behar bezala lantzen, edo ez dela iaia ia lantzen. E, hori, horlakoak gertatuta, posible alda sexu askatasuna hitz egitea? Hala, eta ala baldin bada eto, ez? ala bada, zer da sexu askatasuna? Bueno. Ah, oh, horra hor galdera, eh? bai, bai. Esan dezakegu, bueno, berez, e, zer da askatasuna, ez? Orokorrean azkatasuna gizarte batean oso zaila da lortzea, gizabanakoa, gizabanakoek ezin dugu lortu askatasun oso bat, eta are gutxiago e, eh, seksualitate arloan, eh? seksualitatea oso dago gure gorputzarekin, gure identitatearekin, gure harremantzeko moduarekin, gure emozioekin eta bar, eta argi dago balintzatuta egon dela beti, beti. Mm ez bakarrik e, gure buruak baldintzatzen duelako, baizik eta gure inguruko e, bai, balintzatuko dutelako. Orduan, e, ezin eskoa da, edo askatasun bat e, topatzea eta arro seksualen are gutzia. O, bai e, izan bar garela, pizka izan bar dugula jarrera positibo bat e, edekiko, eta bueno, ba, pizkat ez, jarre, ez askatasun bat, baizik eta askapen bat, ez? Askapena edo askatasuna askin finean ez dira gauza berdinak. E, gauza bada, e, zure seksualitatea alduzu moduan e, eramatea du bizitzea eta eta modu argi batean izatea eta beste gauza da nahi duzu egitea, ez? Eta hori askotan oso zaila da. Bueno, bentsat zuka aipatu duzuna, ez? Modu integralago batean jorratu seksualitatea, ezta? Bai, bai, berez eh, ez dakit, eh, zuk aipatutako ez eh, arlo emozional hori argi dago, bueno, gaur egun, espazio informaletan eh, lantzen dela, familian, lagun artean eta bar, eta bidez eskolan ez da lantzen, e, izan daiteke, bai, emozioak horren e, gaur egun e, oraindik ere lotzen ditugulako espazio pribatuekin, ez? Mm Espazio pribatuak beti lotu indira emakumeekin. Orduan, e, emozioak ez dira oso ondo baloratzen gaur egun. Mm. gaur egun e, zure arlo emozionala, arlo publikoan garatzeak e, kritika baldakar. Orduan, e, hor e, gabezi dago, bai. Mhm. Eta gero, arlo sexuala, e, afektiboa aparte, arlo sexuala bailatzen dela bidez eskola, baina oso modu biologikoan, esan duan modu baina e, hori ez da lantzen etxean. Orduan batak besteari botatzen dio pilota <laughs> eta eta holan holan gaude gaur egun oraindik ere. Bai. Eh bueno, beste galderetzoko batekin goaz, eta sesismoa eta homofobia eh, gero eta zabalagoa daude gizartean, eta noski, e, Bai, zamalez, bai. Oza, zamalez, bai. argi bezain lehor. <laughs> bai, e, lehen aipatu duana, ez? E, argi bai. dago, bai. bueno, ba, gizarte demokratikoagoetan, edo behintzat gizarte demokratikoagoak e, sortu bidean gaudela, baina e, oraindik ere mm, arlo soziala edo, edo kultura beraz aldatzen, ez? Osa, gure biturak hmm. ez dira aldatzen, nahiz eta lege batzuk aldatu, eh, gizarte oso bat aldatzea edo kultur, kultura oso bat aldatzea oso zaila da. Orduan, e, e, diren ba hori, rol edo inkluso baloratu egiten diren gauzak simbologikoki, beste batzuen gainean, orain ere existitzen dira, hau da, e, gaur egun adibidez eskolan edo e, hezkuntza komunitatean e, oso ohikoa da entzutea bullying existitzen dela, ez? Bueno, ba, bullying kasuen gehiengo bat da bullying homofobikoaren kasua. Orduan, homofobia hor indartu egiten da berri hori. E, sexismoa bebai, e, naiz eta, bueno, ba, pertsona kritiko bat izan, e, jatzen badugu telebista eta iragarkiak ikusten, ikusten baditu, edo aztertzen azten bagara, ikusiko gunuke sexismoa ba, ba erabat txertatua dagoela e, komunikabidetan, baina ez gara kapazak ikusteko zergatik oso modu naturalean eramaten ditugulako agertzen dien estereotipo horiek, ez? Mhm. Osea, horrendik mhm. ere ezakit indartu egiten ditugu gehiago, badirudi. Orduan bai jarraitu jarraitu egiten dutela bai, bai sexismoa eta bai hemofobia edo beste hainbat desoreka horiek e, gure izartean. Hainbat jokabide os, ez osasuntxu, eta edo gehiagizkoak, ez, eh, aipaga izan dituzu, besteak beste bulina, eta jazarpenak, eta, eta adibidez, orain, eh, agotan izaten dugu bikotokien arteko kontrola. Bai, bai, e, hori gero eta oikoa da. Eta horren arrazoia dago, edo izan egon daiteke, Eh, azken urteotan eh, egindako aurrera pauso hietan, ezta? Oso mhm. adiez eh, nik egiten duanen eremu horretan, hau da, genero edo indarkeria sexistaren prebentzioan nerabekin lan egiten dudanean, eurek oso argi daukate zer den indarkeria fisikoa batez ere, hau da, e, jipoi bat jasotzen badut, badakit identifikatzen eta badakit hori ezin duela onartu. Baina beste hainbat indarkeria mota batzuk, eh, adibidez psikologikoa edo eta soziala, ez dakite oso ondo eh, identifikatzen. Ez? Mm gainera, bueno, gero eta eh, harremanetan gerota gero errotuta daukagu indarkeria, e, neramen artean indarkereren bitartez harreman du egiten dira batez ere mutien artean. Hau da, e, euren maskulinitatea indartu nahi dutenean beste mutiari, e, eh, adirazi behar diote ez dakize kontu, e, oso mutia direla eta bar, indarkeria erabiliz. Endezken artean, gero, eta gehiago bai, erabiltzen ari da indarkeria erun arteko harremanetan. Orduan, bueno, ba, normalizatu egiten dute indarkeria orokorrean, baina indarkeria psikologikoa edo inkluso soziala ez dute identifikatzen. Orduan, bikota harremanetan sartzen dienean, batez ba, hori nera bezaloan ja aipatu dugu, e, eh, azten direla esperimentatzen, eta aurretik gainera ez dutela aholkuri jaso, pasakite oso ondo zelan eraman e, bikote harreman bat, gainera ari kopiatzen helduen e, hori harremantzeko modu, moduak edo inkluso mm. expectativak. Ai, fidagarriak diren modu horiek gainera, ez da? Hori da, Orduan daude galduta, eta e, asko ematen ari gero eta gehiago e, kontrol hori e, psikologikoa dena edo soziala dela, ze badakite e, jotxea ez dela politikoki zuzena. Orduan, mhm. beste estrategia batzu eh, sortzen dituzte euren bikotea kontrolatzeko edo edo beintzat euren bikotea alboan izateko, ez? Hmm. Hori arazoa. Eta bueno, ba, bukatzeko <clears throat> azken galdera eta urtzintza, oi barkatu. Eh, Ai, urtzintza, bai, estarria hor dau, ja, <laughs> ostiralea denez. Bueno, urtzintzan, esandakoaren gainean eh, ikastaroak eh, daude, ba, zer, e, zer irakasten duzue? Gutxi gora, bera, ba, ba ipatu zer dagoen urtsitzan. Ez, nola urtsintzaren lana ere ba, zertan den, ez, jakiteko, eta bon, goresteko, ez, bai. baina bai, berbezalako rekonosimendu amateko, ez da? Bai, bai. bai. <laughs> bueno, bazkertzen dut pixat publizia horretarako ondo ulertu duzu galdera bai, bai, bai, bai, primeran bueno, berez, e, urtsintza eskola sortu zen naizialdi eremua pixka bat sustatzeko baina gaur egun ba, bueno, bilakatu da suspertze eskola batean, ez? E, suspertze soziokultural eskola batean. Orduan, e, Ikastaro pilo bat e, ematen ditugu, alde batetik, e, bueno, ba, aizialdi munduarek kilotuta daudenak, bai begirali ikastaroak, zuzindere ikastaroak, edo eta inkluso jendarte eta kultur dinamizazio ikastaroa, eta gero, ba, bueno, eh, hainbat arlo ditugu eskolan bertan, Euskara kulturartoko dasuna, ezik eta premia bereziak, parte hartzea eta feminismoa, eta arduan hildo inguruan, hainbat e, formakuntza zaio eta ikastaro luzeak zein laburrak eh, eskaintzen ditugu, bai. Gaur egun, potentenak, gero eta potentago krisi garaia dela eta, edo politika demokratikoago hoiek direla eta, eh, parte hartzea gero eta indar gehiago hartzen, e, ari da hartzen, eta feminismoa, bai. Eta gainera nik dut oso beharrezkoa dira, biak. Oso ondo. Ba, Ibai, bihotz bihotz ez mila esker. Bai, zure parte hartzea eta zure hitz e, bueno, argigarri eta interesgarriengatik, e, espero dugu ba, gustura egon izana, ez, gure artean elkarrizketan. Bai. Bai, e, eskertzen da, ez, eh, uste dute dela gai bat benetan jorratu behar duguna sakon nago, seksualitatea bizitzeko dago, gozatzeko dago, e, bizitzaren esagarri funtsezkonetako bat dugu, beste ez gineatek emene gongo, Beraz, bueno, ba, mila esker zuitzen gatik, eta ba, urrengo arte, ibai? Zuei, mila esker zuei, eta, bueno, ba, zer esan dikez. ez, e, besarkada koloretsu bat edo herri koloretsu bat. Ai, hori, gora kolorea, bai. Gora kolorea. <laughs> bueno, biko te mi esker. Zuri, zuri, bihotzez. Agur. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Agenda. Bueno, ba, agendan gaude ja, <laughs> eta beti bezala agenda express <laughs> egin behar dugu, baina bueno, ba, bai, hor dau. Eta, ostiral eh, hontan, eskarraldeko berbal lagunak antolatutako atzen, atxez lana, et, atxez lana bat, <laughs> atxez lan bat barkatu. Ah, korapiatu ditu. Bai, eh, eh? ja, uf, nekatutan nau, eh. bai, ez da gutxe Bernardo Atzagaren eh, obra eta soinu jolearen semea. Sortxietan, zerantes kultur eh, aretoan, santurtzin. Eta gaur, e, eh, gurutxetako kulturetxean zazpietan, punk rock astea barakaldon. Abrak, abrak eta azken gaua taldeen eskutik. E, eh, larun bat at, eh, amaika, kuadrilla eguna bagatzan, e, ba, amaiketan e, pintxo eta paella lehiaketa, ba, gero daukagu ere mutxa pelketa, kuadrillen arteko olimpiadak, e, poteo musikarekin hausuan e, zehar, bueno, ba, kriston eguna eukiko bai, dugu bai. bihar bagatzen. bagatzan, ez? Ba, karaokea, DJ Muni, denetarik, denetarik. se bane, esto, se sale. bihar ere eh, eguerdian, e, eh, amabietan, herriko plazan, hemen bertan, Gerrikako akordioako sinatzaileak deituta, atxilak eta gehiagorik ez, izeneko kontzentrazioa, atxiloketak salatzeko elkarretaratzea, nola ez? Bueno, eta gogoratu behar dugu, ez, e, ortueiako jaiak direla, eta ortueiako berbalagunak antolatuta, kantu kale jira, aeka txosnan, saspi terrietan, ortueian. Eta torren aste artean, maiatzak amalau, e, gogoan izango duzu, e, somos lucha obrera, e, jardunaldiak abian daudela txirblenea kulturgunean, zestaun, ba, bideoforum bat izango dut, aste artean, fabrika recuperadas en Argentina izenekoa, askapena taldearen eskutik zazpietan non eta txirbilenean. Aste azkenean, aste, azkena amaboz, eh, gazta zati bat eh, dokumentalaren proiezioa zazpietan gaiartako kultur etxean. Eta gure azkenekin za? Bueno, gurea. Guk iragarriko dugun azkena. Gure gurea ez da eta. Baina, ostegunean... espero, espero dugu ez. <laughs> Maiatzak amasei, osteguna esan bezala. E, Ferrando Abad liburuaren... Barkatu, Ferrando Abad egilaren liburuaren aurkezpena. Almar dela izquierda izen burupean. Zazpietan, aznarik taberna, Barakaldoko aznarik tabernan. Eta onaino agenda, eta onaino irritz, irratza joa, bai. joen nola nagoen, tio. Hori da estarria, estarria bakizu, eh? ez bai, dakit, ez dakit, aian eh, karameluren bat edo beste hartu beharko. Buruko mina, nekatuta, tabar, eta bar, baina bueno, i eskerrik asko hor goteagatik, eta bueno, Eh, agur argaitz oso ondo egin du, eh, mekamu da eh. teknikari zoragarria du. Bai, bai, kapitaina hor, Enterpriseko kapitaina, bai. vamos, vamos, vamos. Gidari, gidari, bai. Gidari, onena, gidaririk onena gian. Bueno, eh? Ba, esker, eh, nire albuan, bai. Maki, Mario, bai. <laughs> Maki, bai. Eh, agur, eta, bueno, agur, Iker, urrengo bai. arte. Eta gora bihotzak, eta bakizue, kolorea, kolorea. Hori da, ei, eta musu bat, maider, musu bat. Maider, egia da, ma... <laughs>